culturoi de mensogado. Ce mensogado ne nur shangigas la pulso au la corpa temperaturo, set ancau la parol maniero. Esploroi montras, che homoi electas malsamain strategioin, depende de tio, el ciu cultura fono ili devenas. Tio povus influi la laboron de polizoi, homoi el Africo au Asio havas alian culturon de mensogado ol Europanoi. Tion el trovis esploristoi per studajo pri la de parol maniero ce mensogado. Europanoi, lautio, considera sin dum mensogado kiel individuo. Africanoi, cae Asianoi aliflanque considera sin pli kiel membro de gruppo, quion ili volas protecti. Protio la esploristo credas che la gis supposoi supposo i pri la parol maniero dum mensogado estis forte simpligitai. La econo i povus inter alie havi signifon por la laboro de polizoi. Las ciencisto testis en tutte tricent dudec homo in el prituio octec parto prenantoi mem nomis sin Britoi. La aliai indicis esti en migrintoi el Africo, Asio, au el Orienta Europo, che ili vivas en unua generatio en Britio. Por la studajo, po du homoi el la sama etno, devis mensogi unu alla alia. Ambaus cribis veran, cae inventitan travivajon en caieron. Crome, ili devis serci discuto temon, exemple pri la morto puno au sam sexa et zezzo, ca ili devis pritio notis ian veran opinion cae ancau trompan opinion. Alla parto prenantoi oni promesis monon, se la mensogoi ne malcovrigis la esploristoi el Britio cae Nederlando analisis la entaipita in textoin per linguistai programoi, priconatai ec coniloi de mensogoi. Tiel ja el gisnunai nunai, prescau nur occidentai studagioi, estas conate che mensogantoi malpli ofte usas la vorton mi, verscheine por distanzigi de la enhavo mensogoi chrome en habas mal plida contexto kiel exemple exter kernain informoin mensogantoi ancau habas pli negativan linguo uson verscheine char ili senta sin culpai la esploristoi supposis che tiu i marchilo e concernas nur certa in culturoin char plua studagioi estis montrintai che culturo habas efficon alla uso della lingvo. Precipe montrigis la differenzoi inter individualismai cae collectivismai culturoi. Al tiui lastai appartenas africai cae asiai culturoi. Ili directigas pli alla gruppo, ol alla mem realigio de la unuopai homoi. Facte test personoi el Asio cae Africo usis ec pli la vorton mi la supposoi de la esploristoi, per tio la mensogantoi volas distanzigi la collectivon de la mensogo. Simile efficis la culturae differenzoi alla contexto en mensogoi. Ce la Britoi, cae ce la aliai Europanoi, mancis individuae spertoi en la racontoi. La aliai du gruppoi prescribis dum mensogado ec pli forte individuae spertoin, Versaene, ciel compenson portio, che en tivi mensogoi mancis soziai interagoi. Ambau efficoi aperis tamen nur ce mensogoi pri travivajoi, do ne ce mensogoi pri opinioi. Ce mensogoi pri opinioi, la esploristoi observis alian efficon, quiu transiris la culturoin ciui partoprenantoi usis ce la mensoga opinio pli positivan parol manieron ol ce la honesta opinio. La esploristoi supposas che tio povus esti strategio cae che tio eble contribuu al socia pazzo.